Ah, nolot jareng darang nek kaya ngono kuwi gomoh duwet ya apa? Apa kok amoh muntu awet? Godhong rintik-rintik wae kaya cemeti kuwi apa? Kuwi turi. kok nangis. Mau nangis iku cengkok-cengkok Aku rak manut yaine kuwi. Eh nangis oleh sambat cangkriman. Ora nangis, Gong. Eh ya. Kok ora nangis? Ora iso lekas ki. lekas nangis serenak colok berpatura juk nangis. Gus. Ampun kaya bocah cilik kesumo kok nangis. Lenggah. ditoto onten nalar binalar, onten rembuk dirembuk iyo petro ong mangu mangu wong bang winangun kang lagyo kang lagyo amangen anang yo no kiyaine pangendarane susah dening cewek lenggah nggih ndarang kenalan dinalar wonten rembug dirembug wonten panganan jadi pangan Obat oh, bagong iki pikir yung panganan wae aja omong sik anggi ngomong ida-ida kowe ora omong meneng wae engko nek metu apa-apa ora bagi para le sing metu apa-apa bisa. Antun apa Gus? Ndadek no pamriksa muwa. Aku pinercaya para pepundhen supaya aku golek imanik mustikaning bumi ing isi gambar jagat. Mongko aku kebacut saguh yen aku bali ora bisa entuk gawe. mesti titik gajanggaku dening Kanjeng Rama. Oh, banjur ana ngendi nggonku arep goleki? Eh, gampang. Ning goleki niku tenggene ngono. Anggepun tenggene mangke ketemu, kuwi omong apa-apa. Ora usah kowe iso omong kok ngono. Ning sampeyan iku momongan kula kok, Gus. Momongane Semar. tinimbang nandang wirang kudu mati awi pun sakuh kudu digoleki nggih ndara amun kuwatir nek kali tiyane niku tiyane kok tiyane niku ambak wong ala ning jan boten berjanji temenanan niki ala-ala diwa kemenungsan kok Wong kiai niki dewa rek. Lho dewa. Dewa Surabaya. Surabaya kuwi to. panggon dewa kae Suralaya la iya. Ayo. Yo nek ngono yo do kayangan yo areng apa njaluk titel dewa. Ora iso. Kowe iki kudu anake Sing anake kiyaine iki dewa-dewa sing patlikur kae. Sing 6 putrane Bathara Guru. Gareng mene anak angkat, aku anak angkat, kowe yo anak angkat. Kuwi njaluk titel. Oh nang ngono biyen-biyen iki anak telu telu ngangkatan lho. <laughs> Anak telu kok telu ngangkatan. Pun boten sang rumah sih cedhis bakong. Monggo rajin kula dereke. Ten pundi nggone ketemu Windana Nutanono rekmanipun werni kalih. Kudu digoleki. Ampun pati bali nek durung entuk gawe. Iya Semar ayo. Monggo kula dereke. karo apa? Wedi karo kuwi. Dadi kowe wedi to? Sing tak wedeni endi? Kowe iki jan ra ngerti to? Wedi karo kuwi. Aku kembaleng terus. Wedi tenan kowe. sing tak wedeni endi wah bocah ki ngerti tan sing tak wedeni iki iki Apa memprana wedi kok malah nyekep kowe iki? Wah, wong wedi kok malah nyedak-nyedak. Kowe Kresna Malang Dewa. Kowe ngerti lamun aku Kresna Malang Dewa. Keparing ing Bathara kudu aku ngerti karo kowe. Kowe buta sapa? Aku Kala Yaksindra. Kae nolo garing. pedhot. Kok ngerti ro jenengku ya? Aja meneh karo kowe, karo sapa wae aku ngerti. Kae Petro, we lawas kita tenan iki. Ngatos-atos, Gus. Kowe Kresna Malang Dewa. Apa ngerti yo? Aku nadyan buta nanging utusaning hiwang jagat noto. Tumurun ana Madya Padha. supaya nggoleki jalmo ingkang gumadhi ing Madyapada ingkang ora bener tumindake mongko ora ana liya kejaba meng kowe kowe kudu tak dadah para mangsa swarga kinawi ayu bejo aku kowe mati bejo kowe aku tumekeng lalis ngancam patine Kresna malang diwa kelakon janji entek budiku ayo mungsuh aku punya 어 oh, huntal버lang mè <laughs> bongko ana grubak kono tibakno barek. ora kowe kawiwirangi kresna malang dewa malso legane ngati. yen kowe wis njaluk tak wales sadurunge tak wales sambato bapa ngakoso ibumu pertiwi babumu wadon dina iki untake nyawamu untal malah Lah petruk ki ana panganan urung dimplok kok mlebu dhewe. Lah. Kok sepet-sepet kok ae. Kok gek sarunge sing ora tau dikumbah mau. Sing marake sepet-sepet. Ora penak gek sesuk marake mules petruk. Gus karepmu. bodohku mateni Kresna Malang Dewa ora arep gepok kancane kadang penuh Kresna Malang Dewa tekaning pati ngertine para kawan aku sing mateni wujute buta perkara kadang penuh gampang dirembuk buri wektu iki aku sedya ngayomi putra Gusti Jawa bakal mulo kramake Setyaka timbang kula sugih utang mati rak sah pangan buta le mati nglabuhi ndara lho rak moncer jebulane malah boten mati ha niki malah boten urip boten mati to ha uripa nika teng riki niki ajeng mangan napa ila eh, malah cilaka le mati mbok Gusti dik Petro lho kaelokane jagate buta kok semene jembari laku padang trawangan pitruk kula dhewe nggih gumun padange napa kene iki tenjuran weteng buta padang kok ngene dudu padange singenge nggih dudu padange bulan dudu padange apa ya kok padange penca wong kowe iki sembrono pitruk lho nggon ngarani kiblat ya ora bisa ora ngerti ting bagaswara anggih mung kae apa petruk kok sumarat mawa cahya petruk coba ayo diperpeki monggo kula dereken Gus citraning anggur rapuh sabdaning kukilok ing ring kanikoro sakar Hallelujah. sasmintaning sunhung bunulangi lamung buya sisip ulun andulu kaya iki putulun kresna manang dewa paduka priksa bilih kula kresna manang dewa yaya kaparinging betara ulun kudu wis mangerti kula nuwun kula ingkang suwan namung estu pisuan kula mboten kanyono-nyono amargi purwanipun kula dumugi ngarsa paduka dipun Dipuntadah tara mangsa dening gandarwa ingkang nama Kalayaksendra Petruk nun kita pangling karulut pripun kita panglingkar ulun lho kita panglingkar ulun kita kita mboten tumut teng griya oh darani kita jeneng bocah kok kita ora ngerti bebagunganing dewa kita iku kowe ulun iku aku ora mbuyak lamun apa penapi yen ngarep ngayun oh nggih kalingan kula dadi panjenengan ngendika pripun niku wau kita pangling marang ulun kowe apa pangling karo aku oh pangling kula wong pangling kok pangling ulun iki Bethara Wisnu Murti oh nggih wah jan babar pisan ulun buyak kelingan menawi kita menika kukulun Bathara Wisnu jan mati matio ulun jan boten kelingan penapi mbuya justru ulun kok justru barang nah, malah surah karu-karuan nek ngomong nggih gitu. Kresna manang dewa ulun mengerti yo. Yaksa ingkang jeneng Kala Yaksendra nguntal marang kita. Mula jagati jembar lan padang trawangan, sayekti buta iku kedadeane wakmu Betara Kresna. Janing yaning talaga kadhi langit. Mambang tepas wulan upamane ang lintang tulya kusumaya sumambur oh. kadhen Wo Prabu Bathara Kresna teksih ngancam pejah kula iya oh dados ingin dados buta niki sinuwun Siripiti to Siripiti <laughs> asinipun ah, Dwarawati ajeng matur ngoten kok kleru kowe iki nek matur apa ora kok pikir dhisik wong Dwarawati kok dadi Siripiti sing marai lambe pun tau ketunjang grobak niku ngomong niku plencengan. Sing mboten tau kleru niki nek omong bab duit wis jan telesih ngono. Kresna Malang Dewa. Muntaping pamikir wong atuwa kita Ndurwati. Kaya wis tekan titi mangsa wektu iki bakal bisa ngracut muntaping pamikir nanging kudu ana sarana. yen kita wis kelakon dhawuh karo Dewi Andayawati kudu kita narimo kekasih kita diganti ora perlu nganggu kresna ulun wis mangerti ingkang paring kekasih marang kita kresna marang dewa iku janaka marga dicumbuhake nalika janaka dhawuh karo retna jumanten ibu kita iku keparingi wangsa padha janaka dadi lantaran nyemutake kalimputing pambuti wang jagat noto angguni wang jagat noto semedio anggar warna jumanten nalika wong atuamu nggoleki keris luk songo dapur misani, ulun nguningi bisa entuk kris luk songo dapur misani mergo nyempal siungi kolowerdati kulon nguningi mula wektu dina iki lantaran kita bisa dhawuh karo Dewi Andayawati kita rak ngupaya mustikaning bumi njero isi gambar jagat inggi kita diuntal buta iku malah dadi marga bisa nentuk gawe jalaran bisa tumeka pangayunan ulun golek ana saindenging bawana mbok ya jagat triloka ora bakal kelakon kita pinanggih amarga ing gegaduhan manik mustikaning bumi ku sejatine ulun inggih yen kita arep mengerti manik mustikaning bumi jero isi gambar jagat lan cincin maluka daib jero isi gambar jagat lan cangkok wijaya mulia iku pusaka telu wujute beda jenenge beda dayane padha inggih dayane bisa kanggo ngusadani wong loro kena dinggo gawe nguripke wong mati kang durung titi mangsa nanging wujude beda rupane beda cincin manuk kadaib wujude ali-ali uga njero gambar jagat iku go kagungane wang padha ingkang diparingake ananta buka saiki wis dadi pusakane kakang wontorjo, kula nuwun yen manik mustikaning bumi ndrusi gambar jagat isih dumunung tangan ulun cangkok wijaya mulya wis dadi siji kelayan kembang wijaya kesuma dadi pusakane wak ira ndwarawati inggih pinisi keparing betara pusaka iki kinariwa srana daup kita karo dewi andayawati inggal tampanana nanging menawi kula kadhawan wangsul wan mercapada yen kesang kula tansah dipun ancam Prabu Betara Kresna tinimbang kula nandhang cintraka pilalu kula ndherek kukulun kemawon boten badhe wangsul lho iki dunggonmu iki dudu papan padunungan kita tinggi aja ta kita iku titah kekasih dewa mesti tumeka pati dumurung jagate Betara Kresna tinggi lantarane wakimu Ndwarawati lilih penggalihe ya marga mustikaning bumi iki. Inggih. Mengko ungkulana manik mustikaning bumi mesti Bathara Kresna kebadaran. Mulat moro riseng Arjuna tenaya. tresno kang lagi anggar cita oh. mateking rono mulat bari sing kurawa ngelingono prasetyani rodo ingun ing pangestu kulun kaparing kula wangsul wonten jagat mercapada puja asisanti jaya-jaya wiyati jayanti dadi pangayoman panjungko kita bisa kasembadan bakal bisa dadi srana pitukon dawuhku karo Dewi Andayawati aku duntal malang tumrap aku dadi dalan nggonku entuk gawe bisa entuk pitukon ing manudya oh tak jaluk mongso tak ngono kerik-kerik iki apa iki kok cedak kok ora pacek juga ah Wah, wala Petruk. Kamu aku rong metu kok dingkemke lak judhek to aku. Kancane wis metu e, aku rong metu dingkemke. Sembrono kowe iki ora tak pangan kok mlebu dhewe. Awong sirku iki ya arep nglalu bul ra mati. Kok ana sing lali rek kuwi isih kari nang kono. E. Ah, sembrono. Ana weteng buta arep jajakan ngene sembrono wala Kresna Malang Dewa malah kowe entuk kabegjan tak jaluk mustikaning bumi mongso tak ulungno ora dulungake kene merkaning batimu denungkuli manik mustikaning bumi kala yak sendra sirna badar nata ndurwati